Mm, kaning balikta sa ka ijing uh, uh, education system uh, personal education program ang imong buhatan na ning mao tuno nga nakay kopya sa ebook from page 1 to the last tulom ni ka libro ning akong hatag nimo nga uh, three volumes o sa pinakanindot nga libro nga akong napili sa thousands of books nga akong nabasa kaning conversations with God din tudluan ka sa atong Ginoo sa atong amahan o unsaon ang pahigugma sa kaugalingon tuluan tutihan kaniya una uns kinsa ka unsa ka ka worth unsa ba imong believe ah? worth ka ba ka nga magtubok worth ka ba nga ang mamatay worth ka ba lang nga uh, mahindupawak og kalisdanan until ma-destroyed o worth ka nga mura ka og kanang itawag templo when you see temple ang templo is the most beautiful tulura man or upat kaklasing building kung physical itong istoryaan nga nindot kaadyo templo, mansion, palace o ang sunod anak bungalow <laughs> or villa di ba pero ang nanumitumoy gud ang leading na is mansion palace o templo nga nung templo ang pinaka nindot Kay ang mansion bisag nindot na si og ang palasyo gigamit man na sa dili maayo nga uh, mga kalihukan. For example, ang nasa mansion ang mga pamilya man na, oh, pamilya man na puyo. I-held diha matag karon niya ang mga orgy, sexual nga immoral, immoral nga parte. Uh, ang sexual intercourse bisag kinsa na lang imong ika six during the party. So, ang beauty diya sa mansion ma ma-desecrate, mahugaw. Ang palasyo po, nindot ka ito para ng White House o para pa ng mga kanyang palas. Nindot kayo pero ang namuyo diha, mga politiko nga mm, nagdaot sa mga katawhan, nagilad sa mga katawhan, nag-oppress sa mga katawhan, panagingan ninyo nga ang kayutaan wa na ma mahatag wa tarang hatag gipang birahin di gipang amoroso noon sa gobyerno so hugaw maten datan wicked hiwi pero ang templo sa Ginoo na may templo po nga pag, pag pagan temple temple sa mga pagano na diha po ang mga sexual immorality ang templo gid sa Ginoo is very beautiful yun. Like makita niyo ng templo sa mga Mormon, nana Wala ba pa sila ana? And then, holy. Limpyo gud ba? Sacred ba? Kung pamilya ka, dili hugaw ang imong kaminyoon. Wala ay adultery, wala ay sexual immorality. Pure gud ba? ang mga bata buutan dili maldito dili mga immoral sa baba dili hugaw sa mga buhat dili hugaw hmm. holy kita ang templo sa Ginoo kadtong kamusis nga tabernacle ano niya gikopyato gihimong temple of Solomon din temple of Jerusalem ang sulod ana eh, ang sulod ana og kagamitan adto nila holy holy nga mga seremony mga mga activities nga religious o spiritual hasta ganitong uh, hari nga diya sa tuwangan katong sa tuwangan nga part iyang mga desisyon pag hatag og mga hustisya o kaluoy sa mga tao. Mga desisyon nito sa hari nga based sa ating commandments, based sa mga statutes o mga mga mga ordinances ni Moses, based sa ating commandments, mga desisyon nga para sa mga kabus, desisyon sa mga mga nanginhanglan ana, pulos buutan nga mga desisyon, huli nga gamit, huli love ba love walay kapait unay kadaot pagdaot kita na kita ang kanang physical nga temple kita na gi-symbolize gigamit sa Ginoo ang templo nga may symbol or may picture na te, kita na nga gusto niyang mahimo niyang templo nga everlasting living everlasting temple. Kada usa nato. So meaning balabol kayo. kay ang physical temple baya coated with gold da bulawan baya ang ipanggamit nato nga kuan coating dili pintal kundi bulawan ang gi gi coat ang gi, gi finishing ba yung mangkana so may ang anak nga na ang gusto sa amahan nga mitabo kada sa nata so dili worth ta nga magtubok mag low esteem special ta Ginoo kung mutuo ta niya kung di ta mutuo di mo mo data nang di tiran la nato gipusil na nato nga signal kanang frequency 20 hertz ang epekto ana mawadaan ka og pagmahal og worth mo kulingon wa, wa na ka mag isip nga mahal ka or precious ka din society ba society ang sultak sa garan ang tubok low self-esteem or no self-esteem lack of self-esteem. Wa sa kibaw sa iyang value. Uh, ang sa Ginoo nga teaching kanang libro nga akong ipa <clears throat> translate nimo. <coughs> ang sa Ginoo ang kamaturan nga isulti is dapat ta ingon nga you are holy just as I am holy. You are special just as I am special. You are precious like I am precious. Dili tong you are precious, you are holy, but I am not precious, I am not holy. Inferiority complex, di ba? Mo feel kag ubos. Di na mao. Bakak na siya. Sa mata sa ginoo, sa iyang gihatag dyan nato, everyone is holy, everyone is precious. Wrong po nang mingon nga, I am holier than thou. Mas holy pa ko Or, ako ang holy, ikaw dili Or ako ang precious, ikaw dili precious. Bakak gyapon na siya. Manaw mo, puyo tanang mga bakak. Either ikaw superior or inferior. Mo diha ang pains. Kay mo, wa makakibaw nga nganong painful imong experience, kubot imong experience kay ang imong heart ming rebuild man na. meaning ming supak man sa man na, painful hasta imong soul ming, ming supak. Ang man real meaning ana ba? kay ang ang pagagama sa soul ug spirit kana mang sibo gugma man naman sa label sa gugma equality you are holy I am holy you are special I am special you are precious I am precious ngana man pagagama ang ngana man ang nature sa soul mind o sa spirit heart so kung imo nang puyo ka pinaagi sa mong brain gamit ang brain karon magpuyo ka og supak ana or gamitan ni mong soul nga musupak sa ana nga system manang uh, painful na produce na pinag-away-away gubot-gubot walay peace walay happiness di ba kung di ka katabang di ka happy puno ka suko ang meaning na is imong kasi kasi wa malipay nga kakatag wala ka kasabot nuyo ka nuyo ka kanina ngayo ni mutabang hmm. so wala ni mutabang ni eh, di ba si pangayo nga wa ka mo tinuod nga wa kay kwarta o di ka gusto mahatag kay nasuko kaniya kay wa si trabaho o di sa kugihan tapulan siya mo na imong assessment pero dili nimo kalimod nga ka malipay. Nasuko maka, wa ka malipay. So imong kasing-kasing wa malipay. Kaya ang gusto sa kasing-kasing di ay whatever is the case, kailangan mo tabangi ka. Kinahanglan imong tugaron ngano na si Jang wala magkugi, walay trabaho, walay income. Ngano ni nga na si Jang dili baka makatungod sa gobyerno o sa mga taong lautan nga nag-deprive og yuta sa atong mga pamilya hangtod nga ang atong mga pamilya ang ilang pamilya panlitan nagpuyo nagkalisod wala makaeskwela wala sa wala sa matrain wala sila maka panukad og tarong either sa skill talents o sa education or sa luta yuta daghan ka mga rason nga nung uh, ah, sa kataw anha ni mga kabus o galisid imo ng subayon dili lang kay katapulan kana ganingingan ngantog tapulan katapulan ug imo nga nalay suna di nang ganahan mo trabaho sa yuta kay gamatoy naman kaayo di man gimabuhi tumubiya ang Islam ato sa lang lugar kung pamigado na sila ngana ba ito ganang i-expand ang atong perspective dili lang kay mag-blame sa tao although na i-part siya nga blame pero na dyan na to para ang iyang blame ang iyang part ma bearable na to ba masabot ba In, instead of condemning him ma, ma feel sympathy ta ma feel kaluoy ta nga mutabang mo, mo gananta mutabang mo na ang heart malipay na basta makasabot ang heart the heart needs to be enlightened sa truth sa overall nga situation so balik ta um, sa buti or gusto ba mo nga ang kamoturan kaning akong gipang istorya naa niya ning mga libro ha ug ubang mga libro nga um, sunod na po na pero ang basic gid nga mga truths nga kung gipang sulti niyo example love how to how to love self kay wa man di man mo ka maoy kung mas gulingon katuo mo ni kung mas gulingon siguro i, nahigugma mo sa feeling pero sa actual gaguba mo siyang gulingon so meaning to say ang inyong kasing-kasing nahigugma sa iyong gulingon gusto mo nga malipay gusto mo mahappy mapeaceful walay gubot inyong una-una inyong pamilya walay gubot prosperous mo, mga nindot ang desire inyong heart. So okay in inyong heart. Pero inyong mind, ang inyong gipangbuhat, ugwa buhat ta, ga-destroy sa pangandoy inyong heart. Mga gubot yung pamilya, gubot yung kinabuhi, gumot, gubot ang tanan. Gubot inyong lawas, masakit to yung lawas. Gubot yung utok. Gubot ang mga relasyon. Di ba? na naman, tungod kay di mo kamao may gugmas yung kagalingon. Unas tanan. Ang di mo kamao may gugmas yung iskatao or fellow creation. Kaduhana. Ang di mo kamao may gugmas sa ginoo o magpasalamat sa ginoo. Sa iyang gihatag ng Diyo. So, in other words, tulog ka klaseng gugma nga mo kamao. Mao na resulta nga gubot o pinfold yung kinabuhi nga walay progress nga klaro hmm. wala mga God og tao kada usa mo buhat for example og di ganahan yung mama nga mosunod anang klasiha nga ah, pa kang pagulunan ang Bible ay jaha ah, tugutan tugutan na to di man mo ay pusanay pero walay progress ang pamilya kay namin nakababagang usa mawita na nga duha man jud ang mas pamilya di ba banang asawa kung nay mo usa dili gyud progress pero wala mo pasabot nga spiritually dili makaprogress ang isa nga interesado pila ako interesado ko anang kan sa akong mind ang spirit okay ko sa Ginoo although ang padagan sa pamilya maapektuhan kay dili man mo cooperate sa atong kaso akong kaso karon nga inyong inahan may ipada sa negosyo kay aron magka makakonsentrate ko sa pag ukiot og pag kubkub aning ilang gipang taguan nga mga gipang pugngan gipang lubong gipang tago gipang reject nga mga kamatuoran nag-focus ug ani kay for the sake sa kadaghanan kaadtong pamilya sa Pilipinas nga wa gyud maghimo ang mga bana ang mga laki mga amahan o mga bana wa maghimo so lubeng jud sa mga tanang klase nga kaulipnan ulipon ka sa panrabaho sa finances nimo ulipon ka utang og kuan imong kusog gigamit sa uban para sila mo lambo sila mo asinso pipila lang ka mga amo pila lang ka mga negosyante gihutdan ka di ba gitutyan ka gipugaan ka napuga gipuga nila ang imong utok ug kusog sila rin ang bulahan man ikaw ulipnan ulipon ka wa kay freedom sa imong mind og heart og time nga mo spend sa imong gusto maton kay tuak ka sa panrabaho nga digamit ka sa imong amo ang sama nimo pagporso sa imong dreams nga sa kwarta sa syuldo lang daan kulang sa imong oras wa kay oras sa imong dreams Pritan, nagdream ka nga doon na kay nindot nga garden or nindot nga studio sa music or singer ka. Saan man ni kay ka practice Kay sa buntag na ka tuwa sa trabaho. uli ha, hago ka na. Magkakantang-kanta ka man pero Di ko ka concentrate. Kuyaw na juga kung makahimo ka og tabok para ni manipakyaw nga bikiri trabaho sa bikiri and then nagpraktis na siya og kung di ay sige og boxing. So nakatabok siya. So ikaw wise ka kung singer ka, ja sekretary ka sa usa ka kumpanya, pagsigi kanta diha. taghang pang malipay nga mamati ni mo. At the same time, nag-practice ka. Nagsigi kag baid sa kada kantang imong ikanta. Nindot na isang taktik pun. Hindi in ma-free ka. Ana. Pero dili lagi sa yon buhaton. Pero dili imposible po. Depende sa taktik na So balikta. Ang akong gisugyot so nga program nga ma-educate ang mind ni Jing sa mga powerful kaayo nga mga truths o teaching sa Ginoo how to love self how to love God and how, how to love our neighbor apil ang planeta kawana ka kanibang tawag aning environment ba sa pagpangga sa hangin, sa pagpangga, pagpreserve sa pure water, pure air, pure beauty sa mountains na mga ito do ang ginawa na usa na is avoid mining mining nga mga destructive so usa ka gitulo sa ginawa na nga dili gyud ka mo patronize na mga mga ma-over bitaw ka mabijewel ka meaning mapuno kag jewelry kanang gipakarak-an ah, dito sa nasod nga kinahanglan maggilak-gilak kay kinang imong necklace, bracelets, earrings nga gold ana tanan ika man sa minahan so murag nindot tanawon pero wa ka kibaw nga na, ang ang kapalit ana ang katapat ana is distraction sa mga mountains distraction sa mga forest nga tuwa dito ang mga mina anda poisoning pod kay ang gold ba di ba makuha na kung dili gamitan og poisonous nga mercury so mapuison ang mga katubigan ngadto sa rivers ngadto sa dagat hantod isda andin imo utok mapuison kay magkaon man ka sa isda Tumo. poison din imo utok og mercury or aluminum. Uh, ah, may mo zombie jumbi imong attitude mapuno kag kaisog kag kubot kay pasensya kahinuko hateful hambog tanan ang mga negative kay makonected naman ka ang kanang aluminum mo may mahimong receiver sa bad nga mga attitude nga gikan sa mga bad spirits o gikan sila mga wifi so maot no So ang proseso ani aning libro ha is uh, diha sa Word or Microsoft Word kopyaon mo per chapter or per page depende kung gusto nimo kumpletuhon ang sa ka topic nga nasa saka chapter so sa chapter although diri sa translation dili nimo ma nga ana kay na limit maximum words so sahay gani dili ra mo abot og usa ka page ana agdo nimo ang maximum number of words sa translator ngawas o makakita lain translator nga walay limit ang words. So for example, ang limit sa Google Translator is 5,000 words o niya sobra ang usak ka page ana. So mapugos jud og kuha katurang 5,000 words imong uh, ah, apson. Muna ja automatic na si mo translate automatic mo translate So kung imong gipili is Cebuano, Cebuano translation. So imo nang ibalhin pod ngadto sa imong Word Word document file. Itapad nimo sa in English. So may siguro ana is uh, kada sentence kada sentence uh, o dili kada paragraph labing taas purpose kay itong kada sentence so i-insert nimo ang Cebuano translation sa kada English nga sentence either itungod nimo sa ubos depende or isumpay ba nimo and then pag sa Cebuano Tagalog o una ba yung Tagalog o sa Cebuano kada sentence o dili pwede po paragraph ang effect ani nimo thing is grabe kayo imong pagsabot laom kayo imong sabtan ba mabayad kapag azo ba kaya ang in English ma gitagalog mang gibisaya So sa language lang daan, mahod ka kayo sa English o sa Tagalog Bisaya. That's a very special skill, di ba? Language. How na ka, maka, pasigarbo na kasi magalingon kung mayo ka mo in English. Hmm, training man ni siya, tulog ka language. English, Tagalog, Bisaya. Muna first nga benefit ni mo. Uh, second benefit is ato jeng mahibaw ni mong informasyon itong kamatuoran ba kang gipasabot ba kung katong gitudloan ang klasya nga gitransfer nimo is bahin o pagama og special nga cake kanang fruit cake nga bulungtad og pila ka years kay naitaktik ana sa pagdihog pagbaras og buhayin ang honey naitaktik ana Nalamni kayo ang taste. Lami kayo mga fruits yung ipanggamit. Ah, so, special kayo na, di ba? Special kayo na nga kanang skill, di ba? Mahimo kang hawad ng mga mag-cake. So, wala yung ipasabot kung kanang libro ha, katudlo ni mo, how to love God above all with all your heart, with all your mind, with all your might. Then how to love your neighbor like yourself or as you love yourself. So tulo na ka love. Love God, neighbor, or self. Kung mamaster ni mo na, o kanang libruhan, nagtulo ni mo na, meaning to say nga, pasado ka sa heaven. Kay mao na i-require sa heaven, pang heaven man na, pang kingdom man na sa ginoo. man ka na ah unsa may nahitabo ni mugpa ka sa heaven laba pa ka angel kay mom nagingon si Pablo nga ang matrain as Christian matrain ni Christ greater than the angel kay son or daughter of God man mahimo man anak sa Ginoo ang iyong reward ni mo is to be in charge of mga planets and stars na yung mga tao dito daghan ikaw mo in charge sa usa ka solar system klitan ikaw mo uh, ah, gisaspilan sa Ginoo imo ni isa ka solar system meaning usa ka sun og po siguro ka planets ikaw ani mo mo lead ani tamang ikaw teacher sa mga tao ani kay kada planeta o kada star Naghang ng mga tao ron. Malanta ka ila, watag kita pa. Mga scientist ang kita kagitaan ila. Kini mga extrial nga extraterrestrial nga beings. Human beings ha. Murag tao. Pero mas gwapo, mas gwapo pa nato. Kada star o planet na kada planet kay na may kada star kay na may mga planets kada star ha pati ng mga stars nasa lang mga planeta lang kaugalingon solar system sila kada usa uh, ah, manay reward sa atong pagantos og pila lang ka tuig nga ni ata din eh, 70 years sa taas kung mamaster nato ang how to love God neighbor and self kanina sa libro di nata ka problema sa atong future adto na ta maapil sa yang heaven So, dita ka master pa, balik-balik ta pa sa earth, reincarnate, reincarnate pa ta. Dini sa physical planet, physical life. Balik-balik hanto ma master na to. So, kaning libro nga nga ang yatag ninyo nga ang gitunan po, mo ni maka-train na to nga, di na ta mabalik-balik sa kalibutan, kali mga promoted na ta sa heaven. Kaya makawaon naman tayo magugma sa ginoo. O sa tanin si katao. O sa self. Then ang last benefit ani ni Ijing is for her effort akong pinungdan per page. Ano, ako na lang kupiton og pila akong ipinungod ni Ijing. Para na po income. Na po income. and then ang higher benefits ani mo spread man ni kaning gi gi translate ni Jing i-share man nato pwedeng himong libro makahalin po si Jing or ihatag po sa mga dik afford sa maka afford pwede baligya mamilaw tala na kay effort man niya nga mag-translate pwede natin ibaligya pwede po natin ihatag depende na to Kailan may mga tao nga di ka-afford at ihatag. Kani si Neil Donald Walsh nga gipaswat sa ginawa ning tulo ka libro nga atong translaton. Aron dato akadyo kay gitugot man sa ginawa, Ginoo mismo man nag-insta ka ibaligya sa maka-afford. So, kata mo ka-afford baligyaan. Katong di ka-afford, na yung mga nakabasa nga mga buutan sila mo palit uh, katong di di ka afford pwede kuha kopya nga free ano nga blessed kayo si Neil karon uh, nagsuwat ang libro ha May millions man ang halin so sa side sa pangwarta or sa finances wala siya lisod blessed siya is labaw na sa yang mind o sa yang heart nga nakaibaw ang truth so uh, aron ma useful ang kaedji nga pagstay diri sa hagna mag gahin og oras para makuha na to ang daghang mga benefits kay imo maning marka hunting imong i-mark uh, ah, portion nga mura og di ka jo maayong pagka-translate alis ko sabton imo tong underlinean kaya atong hubaron atong atong i-retranslate uh, ah, kay experience man ko ani daghan naman ko na kan nga mga translation nga tuliron gamay kay naay mo likwaot So, gamay na lang. Ako dyan katabang ng translator nga kaning electronic or Google. Tama na dyan, na, na, na gama na dyan nila nga mura og intelligent na ba nga mo translate. Aspas po kayo. Kay dito god sa programming so daling apps nila. Saya naman guna. Dito equal na nila tang karon uh, ah, equal ba para nang is is I um, aw batanta uh, ah, oh, simple sentence lang una simple simple tense sa verb for example um, work present work nagtrabaho, di ba? Sa Bisaya ta, Cebuano, nagtrabaho. Works, nagtrabaho gyapon kay may may diferensya sa plural singular pro worked past tense gatrabaho trabaho. O trabaho di ba? May akong oh, akong father, amahan. So, kung magama kag sentence nga my father works automatic na sila kay kibawang sila sa per word may akong nga ikaw po na dito sa apps nga kung dako nga a ah, nay amay ah, dako nga aim dako po nga a ah. aron kapital na yun di ba hindi small capital lang so good so my father works so akong yun dako nga kapital a ah, akong amahan nagtrabaho So, muna automatic na ma-translate nila. Once pa ending uh, pang, pang period, period. Dali naman na siya, di man ingon nga isod. Pero kung makomplicated ni mo o gama ang sentence nga wala pa equivalent sa English arrangement muna magmasayop po ng translator diha na tawag ito din sa mga complicated ng mga sentences so kamulo ka ani og ad kaning kamulo ka og himo sa translation nga dili ka hago kay lagi ki translate naman na sa Google pero sige mong analyzing review nimo daan pangitaon nimo ang medyo bikil nga pagka-translate murag likwa out or sayop tas imong underline underlinean nga pwede soya nimo og tulid og di kaya ako ang mo tabang so kaning klase ang proseso ha sa level sa language learning English learning Tagalog learning, Bisaya learning, translation learning, mahait ita. Ita. Maha, mahaw ita. Kanya, ang more important is kadtong maba, sige na tong translate kay na may kamuturan or information na to, di ba? Na may gistit itong uh, ah, knowledge or information. Nagkaroon kay spiritual man to bahin mo to sa gugma na Ginoo uh, ah, mo hait po ta sa mo lawom po ta sa spiritual nga understanding sa atong mind ug heart hmm. so nindot nga kan lugaran nimo ni tagaan kana og kopya sa libro and then kung nakay na human og translate isubmit nimo nga naho So kinahanglan nga na kay markahan nga dili klaro asang iriyahan nga medyo malikuot pagka-translate akong uh, sundon, akong i-refine, akong i-perfect. Then, mana na, og, mahimo na ito ng libro. Oh. Bahin ta sa ginansya, tangalin. Na imo, na bahin sa ginoo, na aho. Mm, so, nagka-bright ang imong utok. Tungod kay nahag ka sa English, Tagalog, Bisaya. Tagsarla ba na? Di na ba kayo daghan nga na? And then nagkahag kasi mong kasingasing kaalam sa pangisip bahig ginoo. Bahig kong mabahilig relasyon, di ba? Aron, kung really na kaana, kung tagaan na ka o abunda, pinagi ni Joseph, kay ma-improve man imong pagigugma sa imong pamilya pinaagi ang libro ha so mo lambo si Joseph kay ang relasyon ni Joseph sa si katao maodya kanimo ikaw po matabang ni Joseph og atiman og mga relasyon principles di ba atiman og friendship nga dili na kay magpundok di manurture kanang magka ligon nga pagka amigo meaning makadaghan ang inyong mahimong kaayuhan sa inyong mga friends you give more it is more blessed to give than to receive so daghan ang ilang kung angay lang nimo pag pag-angay lang nimo injo magadako kanang utang utang na loob magadako ang ilang utang na loob hmm. so mudako ang ilang pagtabang po ninyo mangita sa pagi nga murambo po din yung negosyo. So, mag, bisan og di mo mo, mo volunteer ani, haong pa ning gyapon padayonon kay haong gining plano, ako lang gi-share ninyo para ma kajuin mo sa learning o uban ako. Ako, ako naman nabasa. Naganam ko na tugkad ani nga pero ako po nang i-translate. Bisan nagwa mo, ako po i-translate. Pero naa mo, asa mo't kapaspas. Kinawa mo tabang. Pero for your sake, so good kita sa page 1 kay aron makamaog mo, ka, makasubay din mo. Di ta maglukslukso. Ako pwede na makulukslukso kay nakabasa na ko tanan so karon og na ako'y gusto nga i-discuss bahay ko, pilitan bahin o yuta at ko sa chapter 20 pitan ko dito walay diskusyon ba hinog kanang uh, ah, gira war or ato kusta 13 uh, 30 pitan ta dito pwede ko luksukso pwede mo na himuon per topic kung nadyo'y may importante ka dyan tao gusto katuno na to ah, pwede malukso sa ta kato sa tapika yan balik na punta sa page by page kung uh, lugar na kamaman itong mga emergency nga topic pinagay po na so mo na una so kamoy ko agdon basta as for me sirit ko sa magkuling agi hindi ko mahimong mapugnan sa mga tao o ninjo either you assist me or not personal man ato nga kaning speed sa atong spiritual growth unsa may spiritual growth pag grow sa imong mind nga punog wisdom pag grow sa imong heart nga punog love sa naka sa kay na ang paagya na is during uh, learning kanang pagbasa sa mga libro sa Ginoo o kanang pagkuha sa mga thoughts nga ihatag sa Ginoo matag karon niya kanang inspired ba na mga good thoughts nga maabot sa imong mind good feelings. And then, pag-experience, pagbuhat. So, theory, then practice. Theory, practice. Kung sama yung pagka-practice ni mo kay theory, so kunik ka na sa mind o heart sa ginoo. Through books o through direct, di ba? Direct nga enlightenment. Ng mga idea mo kuha. And practice. Practice. Katob sa mahimo buhaton. Apply aron real ang imong pagka may gugmaon real ang imong pagka manggiluyon di lang sa sulti bisag lisod manggiluyon yapon bisag way katabang yag na mga pay trabaho ang ditsura mga isa nga jamoy trabaho diri pero ikaw wise ka daghang kang mga amigo nga sige aha kang i-refer di ni mo dangan nga kanang do not send a poor person empty-handed. Ayaw ipauliaw palakta ang kabos nga tao nga way madala. Empty-handed, minangway may madas ang kamot, minangwa may bagay na himong tabang ba. Kung wise ka sa imong mind and magkumaon ka, almost impossible nga ang kada kabos mo na nimo empty-handed siya mulakaw. Naagi siya madala in one form or another. Mula ito ngingon nyo nga, kung di ka ka mang gitabangon, pag anak sa tao nga, nga sir, mga para sa kong trabaho, o may bakante, ah, empty-handed siya, lakaw isang palaw or why may why why wa tabangi pero katong hangingan ninyo sample giandaman na nimo daan daghan ka mga friends o daghan ka mga friends na ana na, na imong gipang tiknot ang mga bakanti nila meaning way way wa pa mga trabante mga friends ni mga businessmen o pag apply na wa kay bakanti tuod uh, ah, ato kani kwan kumpare kay nanganglan ana ba extension sa gugma ba o bisag way bakante pero na ako amigo ka dyan suod nga di mo balibad ato ka dito o oh, nasa diha so mga bata paminaw kay niya ang kalam sa mga libro nga gitulo sa tungamahan magiyahan ta mga di usik atong oras di o usik katong mga aksyon di maka di, makasayop atong desisyon, di masayang atong panahon, di masayang atong kwarta, di masayang atong utok, atong kasing-kasing, di masayang atong lawas, kusog, singot, di masayang kay og sa dart pa, bullseye. Kung dart ba, dart game pa, igo ang bullseye. So meaning, sakto. Di masayang. Ang imong kwarta, di, di mahimong tai. Diba? Mga term nga, why ka, did investment ba? O di may mong sakit. Yung kwarta di man itong shabu, o di, di man to sa daglo, di man to sa doktor, o di pa inon man to sa pinararya, o di pa man to sa puta, prostitute, inay sa wife nga buutan, o pangayan nga babae, sampol. Nagka mga nga na, mga trada. So, summary. Ang spiritual meaning mental o emotional development ni Jim and then mo resulta po ni og health sa yung body healing sa mga sakit and then pag increase kayo sa yung intelligence sa mind nga dili hambog bright kayo pero humble sa kasing-kasing wise as a serpent grabe ka clever o smart o intelligent like a serpent like ni Lucifer kasi Lucifer may pinaka wise nga kina pinaka bright ka kuan sa Ginoo like Lucifer bright kayo mo mind pero sa kasing-kasing mura kag dab dili parang Lucifer nga traidor sa pagkaroon na pareha ka sa ang imong kasing-kasing gentle like a dove or lamb gentle man ang lamb kanang kaniro bitang mati uh, ah, bisa kaniro nga dili mati tagdaw lang lamp uh, ah, mati very gentle very dili dili ka maong pasakit dili cruel very kind malumo soft kayo kasing kasing so kisa man ang lamp sa Ginoo ang main ana is Jesus Christ na alam on. so sa utok Lucifer sa kasing-kasing Christ kuyaw ka <laughs> ang resulta na pareha ka sa amahan pahit man kadyang atong amahan biribuotan sa kasing-kasing ang problema lang bright kayo mong utok kung sa serpent ba yung utok-bite eh, ka so. pero serpent po yung kasing kasing traidor mo na very bad na siya Nandiyak karon kung ibutan ta gentle like a lamb or like a dove imong heart. So okay kayo imong heart. Pero imong utok po kay murang po dove. Kapantay nga dove nga naib. Di bright. Dali ra mabitik ba? manakti dali iya mabitik Kuwang og kalam uh, ah, dili pa na maayo especially sa okay na sa langit pero dinhi sa kalibutan mamigro ka nga no daghang manukob man daghang mga serpente kilang serpent juga kutok serpent imo utok pero lamp or kanero imo kasing-kasing mo ginagi advise sa Ginoo saktong kombinasyon So mao ni buhaton nato ijing kaning pagtuon sa libro sa Ginoo ma wise ka sa serpent bright kayo ka pero sa kasingasing very gentle ngunit pinakalam ni kayong mutasan pinakalam ni kayong mutasan so unsaon na nato na naman tayo puhunan kamay kamao naman tayo magaluoy na napoy kamay kay bawa sa utok pero atang i-perfect kay kung 20% na wise mo utok meaning 80% ka nga stupid kung 20% na pud ka nga gentle sa imong heart meaning 80% cruel ka mura kag serpente sang kasangasing sa so, na atong goal o tuyo nga nang mutuon ta sa libro sa Ginoo kay nadiha ang iyong teachings uh, uh, in the end 100% tanga ah, serpinti sa utok, 100% punta nga ah, dab sa kasing-kasing. In other words, 100% ta pareha sa tagamahan. Si Christ kay Bright man pugod ng utok po, pareha po Christ. Si Lucifer, temporarily na yan, temporary na yan pagkaserpinti sa kasing-kasing. Mulian na na kay gimisyon na na siya nga mahimong kudabida. Mabalik na siya nga love yung heart mo. Kung kita na una, okay na kayo po. Hindi na tayo makuha ng Lucifer. Kung chance na ito nga makamauta. Okay. Okay, God bless. Uh, ah, sumari di ay sa kuan sa translation process okay ang libro or ebook na ikopyata sa Word document kay lisod og PDF maglisod ta sa copy paste and then i-copy na then i-paste nga to sa Google Translator then imong i before nimo i-paste imo sang decidean sa sa before nimo i-pay sa left column imo sang i-determine ang right column kung Tagalog ba or Cebuano or Chinese ba or or German ba dinhi ka ma-writing kay kung ganado ka Korean ganado ka sa German pwede man pagka punan nimo karon kami kaya ko nga mamaon ko Tagalog Cebuano punan ako German nga na po kung desire ko そこで僕はねuh, ah, ah kumpon ani German kay gusto ko kumaong German sus og ngana no kusog la ba kayo ron ang hiring sa translation na German, Chinese kani may mga klaseng language ron kapuhunan na natin ang English na mo samot magkahawad ang English ani kay English man atang libro gamit Nagyo banana jo Bisaya og Tagalog so kasabot jud ta. So pundasyon nato ligon kayong haligi nato pundasyon ning una English Tagalog ug Cebuano kaning tulo. Lupig na ang Amerikano gud kay ang Amerikano di man kamaong Tagalog, di kamaong Cebuano. English ra sila. Sa karan nila. O na ano man nito online language pero lamang ta English, Tagalog, ug Cebuano ang atong mauna. And then, hinahinay tagsugod o proceed sa German. Ang German, daghan yung mga libro. Ang German nga, i-translate eh, na to sa English. Mga kuyaw ka mga libro ba? Sa mga kurso, good. Mga kurso, mga, mga libro nga ginama sa mga hawad mga writers. Kani din libro sa ginoo, German ni so good. Kuyaw kayo ang ginoo, tas iyang dictation sa mga Germans ba? mga ano pa na nga daghang mga libro ang ginuron nga German ang kani si Jacob Lorber Hudiyo siya pero German man siya German name siya na, na tao parang ko na to Chinese pero di sa Pilipinas sa tao muna isa sa rason nga daghang mga German nga Jew bitaw na meaning sa Germany na po or Austria German niya po na Austria kini si Jacob Lorber sa Austria ni siya German ang gamit mga libro ng nindot kaadyo gikan sa Ginoo German language abisag dili spiritual nga mga books mga books nga mga mga skills mga mga knowledge scientific na o mga music po Austrian German mo lang mga kuya ang source knowledge kuan nila sila mga uhaw ng knowledge ng mga Germans kusog nila mo preserve mga mga libro na nila ang mga hidden knowledge ang German ang gusto mo kung anong knowledge Amir ka po kamo na nga kung kamao na ka og for example German di pwede ang mga books ng English imong mong translate translate into German kay kamao na kag English kung samot magkahawad kag English ani ano ito gibuhat and then mana mo sunod na po kag Chinese nahinay ba ibikan time Chinese na po di naman ka mag-madlock o kanang translate kay 80% sakto naman na kanang bisagwa ka ka kama o German isuway diha og copy paste ang English no the German imong ipili sa red column hapit na to perfect trago na nga ang uh, ah, piliyon imong Tagalog sa English to Tagalog hapit na to perfect tong Tagalog review na lang gid sa maayo sa Tagalog master sa Tagalog ron kayon katong kamayong balik ko matulid nimo mga 80% man to 90% kay lagi lisod na si piaton kay solid na gito palitan palitan karon worked uh, worked ang word sa English equal man to dito sa program nga nagtrabaho or katrabaho di ba mauntoy past tense na kung sa Tagalog pa nag trabaho di ba unya Mm, kanang I will be work I will be working will be working ang will be working is magtrabaho kay uma future man na wa may lain na magtrabaho or magtatrabaho naraman diha so diha lang ang translation automatic na ikon sa translator kay bawas sa past tense kay bawas sa future tense kay bawas sa present tense uh, slim ka nga masayop slim so in the end mga linguist kita makatabang to sa mga trabaho mag-apply pa to trabaho as translator matranslate to ang mga libro nagkadaghan na ba mga libro ron kaning diri sa PDF drive no ang ilang counting no nga gipang upload ng mga libro abot ng 81 million gasigi pa na gasigi count man gasigi add man kada adlaw kada minuto ang last na kong tanaw gahapon magsige count ko na batanta 81 million pagka pila lang ka minutes o segundo ma 81 million 1 antod ma 81 million 2 doon may 1 million 3. Ah, magpaspas ang alis yun ba? Ipang-upload sa tibok kalibutan mo na. So, gini man kag 81 million wa kay matranslate ana. Makikontak ka sa author or mak makikontak ka sa PDF drive nga website nga ako i-translate kay master ko sa Cebuano. Ako isang Sanskrit into Cebuano. From English to Cebuano. Nga, assured na nga walay sayop. Kay, after nga gitranslate sa translator, Google man na unsa man na ako nang reviewhon. Dari lang kausa, maripili ko na ko review kaduha katuwa na para pagsiguro nga walay sayop walay balik ko out uh, ah, kuan gyud hanoy tanan og correct so ngana di ba nindot nindot ang hitabo sa karakter sa atong heart og sa mind sa pamagi nga Dios nun mataas kayo atong IQ atong level tungod ang imong libro ha and din sa skills sa translation sa language mosamot pitag ka bright di ba which is mahimong kwarta mahimong kwarta kay maka-teach maka maka maka maka makahimo patag libro po o makalisod kagama tag libro kay the more we translate the more we become knowledgeable man the more we read the more we translate uh, naghantang may bawaan so makagama patag mga libro gusto na to so there is no uh, bad effect o ng good effect kay daghang makabasa sa atong i-translate so nga na kadtong imong gi-translate into that language imong i sunod or itungod so kung decide ka nga upat ka language imong gigamit so per sentence English una sunod ni mga Tagalog translation isunod din mo ang Visayan translation isunod din mo ang German translation pilitan gusto nimo din po naan ba nimo og Chinese translation limang kasi learning mo na so very good very good yun kadyo so samtang na chance na opportunity na time ma mo magka kanang dipo-dipo nga adyan mo na chance kay kailangan siya ko mag kung ko mag tindira ko kailangan siya ko mag kung ko naglibor ko liborer ko kung liborer ka sa may chance mo ikahimuan na mahapon ra una kay computer so karon nga buhi atong bakery nga business nga naghatag na dagang opportunity nga maka time time na may computer na wifi pahimusli ang blessings ni sa Ginoo. Ayaw usik-usik kini ang time nga mga YouTube lang nga dili okay man ang mga useful mga topic pero magahinta og time nga ma kani nga ni nga mahait ang atong mabright atong mind both sa spiritual information or knowledge sa Ginoo o kaning how to write languages double na tong skill na din ikatulong skill sa kasikasing nga ah, mabaid mabaid mawikin tong kasikasing sa loving relationship how to honor and love God how to respect honor and love our fellow men and how to respect honor and love ourselves including our family and self okay God bless